wadhkur fil kitabi maryama idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya hi wadhkur muradi wake bidhikri atilawa na maana watlu khabara maryam alladhi naqussuhu alayk na uwasomee habari na kisa cha Bi Maryam ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekishukisha kama wahi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii yaanza rasmi kisa cha Bi Maryam katika sura hii na kwa hakika kiwakia kireality kisa cha bi Maryam kiko mbele kabla ya kisa cha nabii Zakaria na na mwanawe nabii Yahya kwa sababu kule kuomba kwake dua tulisema nabii Zakaria alayhi salam amuomba Mwenyezi Mungu ampe mrithi atakayerithi kazi yake ya utume na kuwalingania waja kuomba huku ni baada ya kumwona bi Maryam alayha salam Nabii Zakaria ndiye mlezi wa bi Maryam na ndiye aliyokuwa akimpelekea chakula katika mihrab mihrab ni musalla tulieleza jana kiurefu kila akipeleka chakula aona kuna chakula kama katika surati al-Imran aya 37 na 38 kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha angalia ihsas bil mas'ulia mwana Maryam amekulia katika mazingara ya kiimani pale alipo amejengewa miswalla kwenye compound ya Baitul Maqdis lakini Nabii Zakaria muuliza chakula hichi wakipata kutoka wapi akiona matunda ya kaskazi katika msimu wa kusi ambao hata sokoni hakuna auliza umeyapata wapi qalat huwa min indillah itakuwa nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo je sisi tuwaulize watu wetu wa mtoto wako una simu na hukumnunulia wewe simu ile ameipata wapi anchelewa yoje saa nne saa tano wamuuliza kwa nini unchelewa ama umeweka time mtume sallam ako akitukia kulala kabla ya isha na akitukia kuzungumza baada ya swala isha baraza hiyo ya badalishai si baraza ya Kiislamu akwambia uenda skuli uenda kuthibitisha mfika skuli yote haya ni majukumu ya mzazi mlezi na tahaddi challenge ni kubwa katika zama hizi kuliko siku zilizopita na sikuambia kutoka Mwenyezi Mungu ana mobile ndio kwa Mwenyezi Mungu yembi Maryam Inna Allaha yarzuku man yasha'u bighairi hisab Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye pasina hisabu alipoona hali hii na jawabu ya mchana kwa hakika ni mdogo ya kiimani hunalika daa Zakaria rabba wakati huo ndo akamwomba Mola wake qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu du'a kwa kwa hakika kisa cha nabii cha cha Zakaria na mwanawe kilikuja baada ya tukio hili wadhkur fil kitabi maryam fil kitab alkitab alquran na maryam tumeeleza nubza ndogo huyu ni alfatatu altahira mchana alotahirika na machafu aliyekuwa katika khidma ya kutumikia nyumba ya Mwenyezi Mungu ambayo ni Baitul Maqdis mtoto huyu tangu matumboni mwa mamake atolewa awe ni mtumishi hajazaliwa mamake aika nadhiri awe ni mtumishi wa Baitul Maqdis surati al-Imran aya 35 إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم mamake mke wa Imran ama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimekuwekea nadhiri kilichoko matumboni mwako na kupa wewe sisi katika watoto wetu nani tulomtoa atumikie dini nani tulomtoa atumikie Uislamu kila mmoja wetu ataka mtoto wake awe dokta awe lawyer awe pilot hakuna katika mtoto wako ambaye ataka awe mwalimu awe mwadhini awe imamu awe shekhe atapewa mshahara elfu kumi ataishi vipi takawe mshahara laki mbili laki tatu kisha hii dini itatumikiwa na nani wepeleleza misikiti mijini mwetu nani maimamu nani waadhini kwa sababu watoto kimji hawataki kazi hizi hawataki kujitolea kutumikia Uislamu na dini yao wadhkur fil kitabi maryama idh intabazat min ahliha makanan sharqiyya idh intabazat al-intibab al-infirad wal-i'tizal hi intibab ni kukaa pweke na kujitenga na watu walibtiadu na kukaa mbali na watu idh intabazat al ibta'adat wa atazalatuhum alikaa mbali na jamaa zake na akajitenga nayo ilintabazat min ahliha Mwenyezi Mungu hakusema minan nasi min ahliha ahli nani ni aqrabu nasi ilaiha wale watu karibu na yeye zaidi yeye ankaa kando na watu wote na watu wake wa karibu idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya sharqiyya mimma yali sharqi bayt al-maqdis tulisema alitolewa nadhiri aitumikie al Maqdis akajengewa mihrabu kwenye compound ama musalla kwenye compound ya al Maqdis alipojitenga alijitenga upande wa mashariki upande wa east akawa yuko mbali na watu mbali na jamaa zake kwa nini akae mbali na watu hii litatafaraka liibada alikwako atakujitolea masaa yake yote kwa ajili ya kufanya ibada na hii ni kwa kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala surati al-Imran 42 na 43 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين kumbuka pindi Jibril alayhi salam alipomwambia bi Maryam ewe mwana Maryam inna Allah astafaki hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe wataharaki akakutakasa akakusafisha na madhambi wastafaki ala nisa'il alamina akakuchagua wewe kati ya wanawake wote duniani zama zake akawa yeye ndiyo mbora wao ama katika zama zote wanawake bora ni wanne Asia mke wa Firaun mke wa mfalme wa Masri na nani mfalme wa Masri ni moja katika wafalme wakubwa kimamlaka kicheo kitajiri zama mpaka leo kusur palace za mfalme wa Masri zipo kubwa pana zilizojengwa ufuoni wa River Nile mandhari yaliyoko ndani ya kipekee kuna facility swimming pool si tuona leo na leo pia wengine hawana lakini Asia alifadhili nyumba ya akhera idh qalat rabbi ibnili indaka baytan fil janna huyu ni queen of egypt lakini alichagua haki akawata starehe na pambo la dunia wa pili ni khadija bint khuwailid asaida khadija mchangio wake kumsapoti mtume na uislamu mwanzoni mwa dawa alikuwa ndiyo mumina wa kwanza ndiyo finansa wa kwanza wa Mtume swalla sallam kihali kimali ndiyo sapota wa kwanza ndio alikuwa kimliwaza watatu bi Fatima mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akona mchangio mkubwa sana akifuta vinyezi choo na matumbo ya ngamia yaliyomwagwa juu ya mgongo wa babake akisujudu na makureishi ndiye aliyempa first aid bwana mtume sallam alipojeruhiwa vita vya Uhud na wanne ni bi Maryam mamake Isa alayhi salam kwa hivyo alichaguliwa akawa ni bora kwa zama zake ya maryam qunuti rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ewe maryam dumu hapa ahimizwa akithirishe kufanya ibada amsujudie Mola wake arukuu akithirishe kuswali ndio maana akaingia kwenye uzla akakaa kando na watu ili muda wake wote uwe kwa ibada hii ilikuwa kwa ni specific kwake ama leo mtu hawezi kusema naona machafu mingi mjini najitenga la wewe una jukumu kubadilisha na kubadilisha na kusubiri maudhiko una daraja na thawabu kubwa kuliko yule anayekimbia uwanja wa da'wa فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا فاتخذت هي حرف يفاء للترتيب والتعقيب أي أنه صاحب الانتباض أو أعقبه أن اتخذت حجابا من دونه alipojitenga alipokaa kando pale alipo alijistiri ni mahali enclosed itakaofanya wageni na watu wa kando wasimuone na yeye hawaoni kwa hivyo hayuko mahali open la yuko mahali pastara ni mwanamke ni msichana fatakhadhat min dunihim hijaba hijab huwa satir alladhi yahjubu al-insana an ghayrihi ويحجب غيره عنه kwa hijab ndio ile stara aliyojenga yeye kuziba akiwa huko sasa baada ya kujitenga akajitia kwenye hii stara na hijabu farsalna ilaiha ruhana الروح ni Jibril alayhi salam na kwa jina hili ana majina kadhaa hata Jibril huitwa Jibril pia hutoamkwa Jibrail na pia huitwa Ar-Ruhul Amin na pia huitwa Ruhul Qudus Surah Shu'ara aya 163 nazala bihi Ruhul amin surati An-Nahl aya 102 Qul nazalahu ruhul qudus min rabbik kwa yote ni majina ya Jibril alayhi salam na yeye ndiye alikuwa kalifishwa kushukisha wahi farsalna إليها ruhana fatamassala laha basharan sawiya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amtuma Jibril alayhi salam kwa mwana Maryam fatamathala laha ay dhahara laha fi surati rajulin sawiyin alijitokeza kwake Jibril alayhi salam si kwa umbile la kimalaika fatamathala laha basharan hili ni sura na umbile la kibinadamu tena sawiyan ay mustawi al-khalqi mustawi al-khalqi watakwini wa hasani sura kwa umbile zuri la wastani na kwa sura nzuri hakuja kwa umbile lake la kimalaika la mbawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-An'am aya 9 asema walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan walalabasna alayhi ma yalbisun lau kama Mwenyezi Mungu angeteremsha malaika wakawa ni, ni wajumbe kwetu sisi laj'alnahu rajula wangeshuka kwa sura ya mwanamume adamiyun binadamu lianahum la yastati'una an-nadhara ila al-malaika sisi hatuwezi kuangalia malaika Jibril alayhi salam akimfikia mtume sallam kwa umbile kibinadamu kwa sahaba dahiyat al-kalbi bi Maryam tahamaka amona katika mahali pake private huyu ni mwanamwali ni msichana mwanamwali amefika umri wa kubalere tahamaka mahali alipojitenga yeye kwa sababu ya ibada mahali kando na watu wake peke yake hata useme wako jamaa karibu tahamaka amona mwanamume asiyemjua amona kwa mara ya kwanza ajnabi mgeni tena kutokea kwake kwa ghafla hakuna mukadimati kuansikia vishindo ama kumbishwa hodi ama nini hali hii ilimfadhaisha bi Maryam qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. maneno haya ni ishara ila kamali ismatiha ishara ya ukamilifu wa kuhifadhi kwake nafsi yake na utohara wake nimesema Jibril alayhisalam amekuja kwa umbile ambalo sawia umbile zuri wastani sura nzuri kwa lugha kileo ni handsome mfano wake hakataliki kwa mwanamke yoyote kwa lugha kileo mwanamume ni handsome mwanamke ni beautiful mrembo mwanamume tafuta mwanamume mwanamke mrembo beautiful mwanamke mrembo atafuta mwanamume nani kwa hiyo Jibril kwa umbile lile ana kila quality lakini mwana Maryam amwambia inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya mimi najilinda na Mwenyezi Mungu bimaana hapa aliogopa aliogopea nafsi yake asije huyu mgeni asomjua yeye stranger akamuharibia utwahara wa nafsi yake yeye kwa hivyo kitu cha kwanza alipomona badaratu bitaawudhi kwa kujilinda na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya maneno yoyote yale qalat inni a'udhu birrahman ay altaji'u bihi واعتصم برحمته an tanalani bisu altajiu bihi najilinda na yeye yuko peke yake pale atakamsaaja na hifadhi ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Subhanallah Hi a'udhu billah na a'udhu birrahman ziko katika auradi za asubuhi na, na jioni a'udhu bikalimati llahi tamati min sharri ma najilinda na maneno Mwenyezi Mungu yaliyokamilika na shari ya kile alichokiumba yeye lakini ni a'udhu billahi bi Maryam asema inni a'udhu birrahmani hapa ataja sifa ya Mwenyezi Mungu ya Arrahman duna ghairiha Mungu ana asmaul husna nyingi walillahi alasmaul husna fad'uhu wallahu alladhi la ilaha illa huwa almalik alqudus assalamu anazo nyingi arrahmanu arrahimu anazo nyingi lakini hapa akatajibua arrahman lianaha aradat an يرحمها الله بدفع من حسبته داعرا عليها ataka rehma ya Mwenyezi Mungu imfinike wakati huu wa hofu wa dharura wa haja ili huu mgeni asimfikie na shari Jibril alayhisalam lipotaja dhikra ya Mwenyezi Mungu ni Ar-Rahman qila naqasa alipeta na kuinama faza'an min dhikri rahman wana malaika waja wema asmi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao wasema Mwenyezi Mungu wa wa hum min khashyatihi mushfiqun alinywea kwa kutajwa nini arrahman mimi na wewe likitajwa jina la Rahman au yolote katika majina Mwenyezi Mungu lina athari yote katika mioyo yetu waja wema utingishika malaika na nyele za malaika zikatitimuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya hi in kunta taqiya tadhkirun lahu bil maw'izati bi anna alayhi an yattaqi rabbah najilinda na Mwenyezi Mungu iwapo wewe ni miongoni mwa wacha Mungu muradi wake kana kwamba amwambia mche Mungu ni mauidha ikiwa wamcha Mwenyezi Mungu basi achana na mimi ondoka uniepuke usifanye tendo baya qala inma ana rasulu rabbiki liahabalaki ghulaman zakia qala muda wote jibril alisalam kimya alioanza nani bi maryam yuamjibu inma ana rasulu rabbik hi inma ni adatu hasrin ay lastu illa rasuli rasulu rabbiki mimi si yule stranger unayemvamia atakufanyia mabaya la la la la, la. kwa hakika mimi sikuwa ila ni mjumbe wa nani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ndio kwa mwanzo ili ile hofu alionao na kwa hakika pia na ushujaa kwa kumwambia inni a'udhu birrahmani minka in kunta takia kumwambia mche Mwenyezi Mungu ni mawkif hasim ya mtu aliolelewa kwa msingi wa imani Jibril alayhi salam amtuza inma ana rasulu rabbik ai ana mursalun min rabbik mimi ni mjumbe nimetumwa kutoka kwa Mola wako Mola anayejua hali yako anayejua utahara wako Mola aliyokuchagua wewe ukawa miongoni mwa wanawake bora na Mola huyo ankuchagua wewe na miujiza mkubwa upi huo liahaba laki ghulaman zakia liahaba laki hapa kuna lam hii lam ni mutaalliqatun birasul ai li liahabalaki mimi nimekuja kwako kwa mission kwa kazi nayo ni liahabalaki ghulaman zakia hapa asnad alfi'l ila rasul wa in kanat alhibatu min Allah hii hiba hii tunu alokuja kumtunukia kutoka kwa nani lakini messenger aloibeba nani Jibril alayhi salam liahabalaki ghulaman zakia mujiza huu na tunuhini upi yupi ghulaman zakia ai waladan salihan tahiran min adh kijana mwema aliyesafika na machafu katika surati al-Imran Mwenyezi Mungu akatubainishia kijana huyu ni yupi ambaye ametunukiwa mwana Maryam na kijana huyu ni Nabii Isa alayhi wa ala nabina as-salatu wassalam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-Imran aya 45 asema idh qalatil malaikatu ya Maryamu inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu husmuhu almasih ibn maryam kumbuka pindi malaika tukasema ikija mutlaq malaika hukusudiwa Jibril alayhi salam ndio kiongozi wao na ndiyo kazi yake yeye hiyo amwambia ewe Maryam hakika Mwenyezi Mungu akubashiria mwana jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam kwa huu mwana ni Nabii Isa alayhi salam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين